Book 2 61 61 რიგობითი რიცხვითი სახელები რიგობითი რიცხვითი სახელები პირველი თვე არის იანვარი პირველი თვე არის იანვარი მეორე თვე არის თებერვალი მეორე თვე არის თებერვალი მესამე თვე არის მარტი მესამე თვე არის მარტი მეოთხე თვე არის აპრილი მეოთხე თვე არის აპრილი მეხუთე თვე არის მაისი მეხუთე თვე არის მაისი მეექვსე თვე არის ივნისი მეექვსე თვე არის ივნისი ექვსი თვე არის ნახევარი წელი ექვსი თვე არის ნახევარი წელი იანვარი თებერვალი მარტი იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი, ივნისი. აპრილი, მაისი, ივნისი. მეშვიდე თვე არის ივლისი. მეშვიდე თვე არის ივლისი. მერვე თვე არის აგვისტო. მერვე თვე არის აგვისტო. მეცხრე თვე არის სექტემბერი. მეცხრე თვე არის სექტემბერი მეათე თვე არის ოქტომბერი მეათე თვე არის ოქტომბერი მეთერთმეტე თვე არის ნოემბერი მეთერთმეტე თვე არის ნოემბერი მეთორმეტე თვე არის დეკემბერი მეთორმეტე თვე არის დეკემბერი 12 თვე არის ერთი წელი 12 თვე არის ერთი წელი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი